Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 3, 1941 Ipinanganak si Bishop Gabriel Reyes sa Kalibo, Aklan. Inordinahan siyang pari sa edad na 27 habang naging obispo sa edad ng 30 siyam. Siya ay naging obispo ng kanyang bayang nilakhan, ang Kalibo Nagsilbi siyang pastol ng Diocese ng Kalibo ng sampung taon bago pamunuan ang Diocese ng Antipolo magpasa hanggang ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.